Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում օրվա հյուրն է լղ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության կազմակերպման բաժնի վարիչ Լուսինե Բախշյանը։ Արցախցին պետք է բուժվի Արցախում։ Այս ծրագիրն Արցախում իրականացրել է լղարողջապահության նախկին նախարար Հարություն Քուշկյանը։ Լղարողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության կազմակերպան բաժնի վարիչ Լուսինե Բախշյանը պատմում է բաժնի աշխատանքների մասին։ Կիմբախշյան փորձենք ամփոփենք 2016 թվականը հաջողություններով, լուծված ու չլուծված ծրագրերով երևի թե ավարտեցինք։ Մի քանի բառով խնդրեմ ամփոփեք 2016 թվականը։ 2016 թվականին առողջապահության նախարարությունում շատ ծրագրեր են իրականացվել։ Դեռ 2 տարի առաջ, երբ առողջապահության նախարար նշանակվեց Հարություն Քուշկյանը, նրա նշանաբանն էր, որ Արցախցին պետք է բուժվի Արցախում, եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելով հնարավորություն ստեղծեց այն իրականացնել։ Այն այսօր եւս շարունակվում է իրականացվել նույն ձևաչափով։ Առողջապահության նախարարության բուժհիմնարկները համալրված են անհրաժեշտ սարքավորումներով եւ մասնագետներով։ Իսկ այն հետազոտությունները, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չի լինում իրականացնել մեր հանրապետությունում, նման դեպքերում հիվանդները ուղեգրվում են Հայաստանի Հանրապետություն համապատասխան բուժհիմնարկներում բուժօգնությունը կազմակերպելու նպատակով։ Դրանք հիմնականում այն հետազոտություններն են, որը որ մեզ մոտ հնարավոր չի իրականացվել բուրսարկավորումների բացակայության հետ կապված, դա MRT հետազոտությունն է, քարափշրումն է, սցինտիգրաֆիան է։ Այսինքն, եթե ռադիոընկերների մաչելի լեզվով մենք ասենք, դրանք ո՞ր հիվանդություններն են։ MRT հետազոտությունները հիմնականում կատարվում են ախտորոշման վերջնական ճշտման նպատակով։ Դրանք շատ հիվանդություններ են նյարդային համակարգ, գլխուղեղի հետ կապված նյարդային համակարգերի, ողնաշարի գոյացությունների, ինչպես նաև հիմնականում ուռուցքային հիվանդությունների ժամանակ, որը որ համբյուտերային տոմոգրաֆիան հնարավորություն չի տալիս լիարժեք վերջնական ախտորոշումը դնելու։ Ոչ միայն ասել է, այլ նաև օգնել եղել է առողջապահության համակարգում ճանաչված մասնագետ մեծ հայրենասեր պարոն Խուշկյանը, որ เป զի իրավամբ իր այդ սկզբունքը կյանքի կոչվի եւ ունենա իր ցանկալի պտուղները, այսինքն բավականին աջակցել է։ Այո, բավականին աջակցել է եւ ինչպես այն ժամանակ, այսօր դա շարունակվում է։ Նախարարի հատուկ հրավերով Հայաստանի Հանրապետությունից եւ արտասահմանյան այլ երկրներից բժիշկ մասնագետներ են հրավիրվում Արցախ եւ մեր մասնագետների հետ համատեղ կատարվում են վիրահատություններ, որոնք մեզ համար դրանք նորարարություններ են։ Եվ դա եւս թույլ է տալիս, որպիսի Արցախցին կրկին բուժվի Արցախում եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կարծես թե 2016 թվականին ավելի շատ մասնագետներ այցելեցին Արցախ եւ տվեց իր ցանկալի արդյունքը, ասենք իմ հաղորդումներում հանդիպել եմ, մեկնաբանել եմ եւ իրավամբ, ինչպես դուք նշեցիք, դա նույնպես շատ օգնեց, որպեսզի Արցախցին խուսափի դժվարություններից եւ իրավամբ բուժվի Արցախում։ Տիկին Լուսինե, խնդրում եմ, պատմեք ձեր այլ ծրագրերի մասին ձեր աշխատանքների մասին։ Մեր բաժինները իր գործառույթների մեջ մտնում են ինչպես բուժօգնության որակի, այնպես էլ քաղաքացուն բուժման հետ կապված հարցերի հետ, բայց ընդհանրապես առողջապահության նախարարությունը շատ ծրագրեր է իրագործում։ Կոնկրետ մեր բաժինը զբաղվում է բուժօգնության որակի եւ քաղաքացուն այլ քաղաքային բուժման ուղեգրման հարցերով։ Գաղտնիք չէ, որ սա այն բնագավառն է, որ բնականաբար պիտի ցակեն հարցեր, խնդիրներ։ Օրինակ վերջերս ես առնչվեցի մի հարցի հետ, դիմեցի աշխատակազմի ղեկավարին, հերախոսով զանգել են դա դոնորերին էր եւ խնդրել են որ 1 տարեկան երեխայի ախտորոշումը չգիտես ինչու բժիշկները չեն ասում ցակել է դժվարություններ, խնդիրներ, փոքրիկի, փոքրիկի հարազատների եւ բուժ ազնակազմի հետ եւ աշխատակազմի ղեկավարը իրավան լուծել է այդ հարցը եւ հարկ եմ համարում իհարկե հաղորդաշարի միջոցով հայտնել մեր շնորհակալությունը հարազատների կողմից որ կարողացել են հարթել ցակել են արդյոք խնդիրներ ցակ հավաքում են եւ ինչ ուզում են ստանում։ Այո, իհարկե, խնդիրները բնականաբար առանց խնդիրների հնարավոր չի, խնդիրների իհարկե ցակում են, բայց ցանկացած խնդրի դեպքում առողջապահության նախարարությունը փորձում է որպեսզի հնարավոր միջոցներ ձեռնարկել այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ եթե մենք տեղյակ ենք լինում, ապա աշխատում ենք որպեսզի այդ խնդրին դրական լուծում տանք, որպեսզի քաղաքացին չտուժի։ Տիկին Բախշյան, արդյոք եթե ինչ-ինչ պատճառներով այստեղ հիվանդը լիարժեք բուժում չի ստանում եւ ինչպես նշեցիք, բուրսարքավորումների եւ այլ հարցերի պատճառով պետք է ուղեգրվի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ընթացքը ինչպես է տեղի ունենում, արդյոք դժվարությունների արժեվ է կանգնում հիվանդը, թե կարողանում է շատ հեշտ ճանապարհով լուծել այդ հարցը։ Եթե քաղաքացին այստեղ բուժում ինչ պատճառներով, այսինքն նշեցինք, այդտեղ սարքավորման եւ բուժծառայության բացակայության պատճառով չի կարողանում ստանալ, ապա համաձայն կառավարության 506 որոշման սոցիալապես անապահով խմբերին պետության կողմից երաշխավորված է, որ նման քաղաքացիները պետպատվերի շրջանակներում իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետությունը բուժպետպատվերի շրջանակներում իրականացնելու։ Բայց լինում են իհարկե դեպքեր, որ քաղաքացիները քաղաքացին ընդգրկված չի լինում այդ սոցիալական խմբում եւ նշված հետազոտությունը անհրաժեշտ է ախտորոշման ճշտման նպատակով, ապա այդ դեպքում բացառության կարգով նախարարի հանձնարարությամբ նման դեպքերը եւս կազմակերպվում է եւ քաղաքացուն տրվում է ուղեգիր, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացվի։ Եթե քաղաքացին իսկապես գտնվում է սոցիալապես ծանր վիճակում, ապա աջակցվում է միանշանակ։ 2016 թվականին շատ էին եղել նման դեպքեր։ Ընդհանրապես բացառությունները կազմում են ընդհանուր ուղեգրված հիվանդների մոտ 5%-ը, որ դիմում են նախարարություն եւ հիմնականում հարցին դրական լուծում է տրվում, ուղարկվում է այն դեպքում, եթե նշված հետազոտությունը մեզ մոտ չի կատարվում կամ անհրաժեշտ վիրահատությունը մեզ մոտ չի կատարվում։ Նման դեպքերում միանշանակ ուղեգրվում է անկախ նրանից, ինչ սոցիալական խմբի է պատկանում։ Ինչպիսի տարի էր 2016-ը անձնական եւ գործնական կյանքում թվաց թե գործնական կյանքում ամեն ինչ հաջող էր, այո։ Այո։ Իսկ ազնական կյանքում նմանապես։ Տիկին Բախշյան, ինչ նորություններ կգրանցվեն ձեր բաժնում 2017 թվականին, թե նույն ծրագրով կարաշնորդվեք նախարարությունը բաժնում կան որոշակի ծրագրեր, որ դեռ կյանքի չեն կոչվել, աշխատում ենք այդ ծրագրերի ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ որոշակի փոփոխություններ կլինեն ի նպաստ բնակչությանը։ Եվ ինչ խոսքով կցանկանայիք մենք ավարտեինք մեր զրույցը, հանդիպումը։ Ես օգտվելով ընձեռված առիթից ցանկանում եմ շնորհավորել Արցախի բնակչության տոն օրերի կապակցությամբ եւ նրանց մաղթեմ առողջություն եւ խաղաղություն։ Բարեկամ հիշեցնեմ, որ առողջություն հաղորդաշարի ձայնասրահում լղա առողջապահության նախարարության աշխատակազմի մշկական օգնության կազմակերպման բաժնի վարիչ Լուսինե Բախշյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը՝ օգտակար խորհուրդներ։ Կանաչ թեյը պաշտպանում է էմալը։ Կանաչ թեյի առաջին եփուկի մեջ կաֆեինի մյուս եփուկներում էլ մնում է բարձր քան սուրճի մեջ է, բայց դրանից ջրում լուծվելով կոֆեինը միախառնվում է թեյի մյուս բաղադրամասի կատեխինի հետ։ Այս համակցության ազդեցությունը ավելի ուժեղ է լինում, քան կոֆեին պարունակող այլ հյութերի ազդեցությունը։ Հայտնի է նաև, որ մեկ բաժակ կանաչ թեյում պարունակվող կոֆեինի քանակը բավական է ամբողջ օրգանիզմի մկանային համակարգի կենսունակությունը բարձրացնելու համար։ Այս պատճառով խորհուրդ ենք տալիս աշխատանքային օրվա ընդմիջմանը խմել կանաչ թեյ, թարմացնելու ուղեղի աշխատանքը եւ քաջալերելու ամբողջ օրգանիզմը։ Ինչ ընտրել կանաչ թեյ թե մեկ գավաթ սուրճ։ Սուրճն իսկապես էներգիա է հաղորդում, բայց ընդամենը 1-2 ժամով։ Կանաչ թեյի ազդեցությունը տևում է մոտ 6 ժամ։ Վերջում ուզում ենք նշել, որ կանաչ թեյը երբեք չի հանգեցնում նյարդային համակարգի խիստ գրգռվածության Ճապոնական ասացվածքը պնդում է, կանաչ թեյը մաքրում է բերանը։ Վերջերս ճապոնիայի կենսաքիմիկոսները ապացուցեցին ասացվածքի ճշմարտացիությունը։ Նրանք ողջել են, որ կանաչ թեյն արգելակում է միկրոօրգանիզմների առաջացումը եւ զարգացումը, դրանով իսկ փրկելով էմալը քայքայումից։ Գիտնականները ողրել են, որ պաշտպանիչ դերը կատարում է գալոկատեինի միացությունը։ Ատամները քայքայումից փրկելու համար բավական է ամեն անգամ ուտելուց հետո խմել կանաչ թեյ։ Կանաչ թեյը բարձրացնում է օրգանիզմի կենսունակությունը, մտավոր եւ ֆիզիկական աշխատունակությունը, խթանում է բոլոր օրգանների աշխատանքը, կարգավորում եւ լավացնում տրամադրությունը։ Բոլորս էլ լավ գիտենք, թե ինչ լավ ազդեցություն է թողնում մեկ գավաթ սև սուրճը անկուն գիշերից հետո, քանի որ այն պարունակում է խթանիչ հանդիսացող կոֆեին, բայց քչերը գիտեն, որ կանաչ թեյը ավելի շատ կոֆեին է պարունակում, քան սուրճը։ Բարգամներ ավարտեցինք օրվա թողարկումը, այնձ ես համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։